mu nani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike pisc bashikiriza ko mu burundi bishika cyane cyane ku bantu bapfa amatongo canke ihorihori n'ibindi turagaruka ku byavugiwe mu birori byo guhimbaza umunsi wahari wahariwe urwaruka kure mu burundi aho mukuru w'igihugu ashikiriza ibisata bine nyamukuru politiki yo kurongora igihugu igiye gushigikira ko Dasubiye kubaramutsa mu Burundi ngo abantu barabugwa irengero bivuye ku matati y'amatongo ibijanye n'ihorihori hatibagiwe n'igihe inzego z'igihugu zibigiramo uruhara ibyo bishikizwa n'umushingwa manza Jean Marie Nduwimana aserukira imbere y'amategeko runani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike Piske Burundi kubw'uwo mushingwa manza ngo inzego zibijejwe zari zikwiye guhaguruka zigafata ingingo zibereye kugira abakoze amakosa bose bahanwe akaba habishikirije mu gihe kw'igenekerezo rya mirongo itatu myandagaro amakunga ahimbaza umunsi mpuza makungu w'abantu babugwa irengero Jean Marie Nduwimana kuri micro ya medani nkuru ibi bintu by'abantu bazimira isi igashishwa mu Burundi mu myaka iheze twabikurikiranye n'ubu turabikurikirana kandi mu myaka iheze n'ubu ntibisa ni ubu twavuga ko hari hakarusho ubu biriko biragwanywa ku ruboneka rugaragara ariko eh, biracariho eh, kuko iyo abantu bari barapfa amatongo iyo abantu eh, bariko barapfa ibi na ibyo biti horihori muri ico gihe abantu baricana ibi iye bijanye n'abantu bazimira babugwa irengero hari n'igihe rimwe na rimwe biva ku bantu bakorera inzego z'igihugu ugasanga bacicije aha babo bakoze bisunze amategeko ntibakoze ibijyanye n'intumbero baba barimwo eh, ugasanga hari abantu babugwa irengero eh, abo bantu rero bakora inzego z'igihugu igihe bakora ayo makosha bakora ibyo byaha ni ukuvuga ababijejwe ababatwara cyangwa inzego zibijejwe zidahagurutse ngo zifate ingingo zibereye maze abo bantu bahagarikwe yuko amatohoza bahanirwe ibyo bakoze kuko baba bakoze binyuranye n'ibyo bari gukora icyo gihe rero tuvuga yuko eh, ibyoye byo kuzimira kw'abantu byo guhohotera akatari muntu bica bigaragara bica biboneka nahareba aca bavuga ko eh, leta ibihari ihari itubahiriza agateka muntu leta ibihari eh, itubahiriza amategeko ivyo rero twebwe mu ruhongore episike burundi mu mashami adahana n'ibyiciro vya politike eh, turabibona turabikurikirana ariko dushima ko muri iki gihe cya none ibintu bigenda bitera intambwe ibintu bigenda bihinduka aho abantu bagifite icyo bubaha icyo batinya eh, kandi ibyo twabona yuko bishingiye ku myitwarariko ya nyir'icyorezo mukuru w'igihugu bishingiye ku ngingo mbere n'ibikorwa aca mu ngiro kugira ngo umurundi n'umurundikazi n'umunyamahanga eh, atunge atunganirwe Jean-Marie Nduwimana harongoye piske Burundi politiki yo kurongora igihugu igiye gushigikira ku bisatanya mukuru bine nkuko bisigurwa n'umukuru w'igihugu mu birori vyo guhimbaza umunsi wari ugwaruka rw'imbonera kure wabaye mu mpera zindwi irangiye president Evariste Ndayishimiye yavuze ko ivyo bisata ari ugukomeza amahoro n'umutekano guharanira ubutungane kuri bose intwaro ibereye hamwe n'iterambere tubibaze Obaniyo nkuru kuva uno munsi ruhadikiriza irivuga ryitwa gukora icya gukora umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi bose guhindura ingendo bijukire ibikorwa kuko ngo ari byo bishikana ku iterambere mu bindi bisata bigiye gushigwa imbere President Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari gisata cyo gushyigikira amahoro n'umutekano hamwe n'ubutungane ntiduze dusuye kumva uburenganya ubu kizangondagonde ubu zo kizangondagonde cyangwa akarenganya abarundi tuzomukira umukenke tumuharire ivomo ikibazo cy'ubutungane tujya tugihagurukira intwari ibereye umuntu azi yuko ari umurongozi agahirahira ubu agasubira gufata nawe umwenegihugu nawe nyine turamusezerera tunganiriza bene gihugu nibyo tujejwe umurongozi wese ategeza kuba umuvyeyi uko bigenda kose umurongozi azosubira kunyodora itunganya igihugu ho murazi naratanguye aho aho nibaza ko bitakira umugani naratanguye ndankana n'umurongozi arenganya ndankana n'umurongozi agigiturire ndankana n'umurongozi w'ikinebwe ndankana n'umurongozi anyonora itunganya igihugu abo turankana nibashaka bimenye babaye basibaje kuva uno munsi ndabivuge ngaha mumva ameza iyo politike ikaba ariyo iherutse kwemezwa na komite nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi isanga inama isumba ingimba turabandana n'amakuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu abakenyezi barashoboye gutoza amakori n'amatagisi nk'abandi akarorero na ka josephine manirambo nawo ku mutumba nyaruhinda ni muri komine gitaramuka y'intara ya karusi avuga ko mu kibano bagize ako bagihabwa ayo mabanga ariko bivanye n'ubukerebutsi arabizeza ko azobishobora bamwe mu batanga amatagisi barashimishwa n'ukuntu bakorana n'inkuru tubaza omeyandu wayo sindabajyagagura n'ugiye kunana ndamusigurira uko ikori rimeze yitwa josephine manirambona umukenyezi akiri muto w'imyaka mirongo itatu n'ibiri n'umwana umwe ari mu batorewe umurimo wo gutoza amatagisi muri zone nyaruhinda avuga ko agihabwa ayo mabanga yagize akoba ubwa mbere babanje kugira ubwoba baratwigishije ukuntu tubitanga ibyo bitasi tuca dushika tujya ku kivi campera hanyene umuntu agira apakira ibigori ndatabura mbona ibitasi ndamuhereje amamahera ndatangura njya mu banyagihugu ubu baremye tujya tuntu duto duto ndebe uko banyakira buke buke buke buke ndabiyegereza ndabiyegereza baracyo barankunda rwose mu kibano yaba umufasha wiwe cyangwa ababanyi bibaza ko bizomugora agihabwa ayo mabanga nayo ngo gukora mu ijoro nibyo bimubangamira ubwo twubakanye ubwa mbere byabanje kutamugwa neza mugabo buhoro buhoro arateba aravyumva ko nta gipfa mu rugo mu kibano nyine batanguye kubona yuko umengo nibyo akora muhira azobishobora nabwiye timwebwe ni mubindi ndekere ivyo je ndavyiboneye jewe intambamyi ngira muri kano kazi sinshobora gutoza amaherangana angana n'ay'abagabo nk'iyo bapakiye umuzigo mw'ijoro baragenda bagapakira ariko je sinshobora kugenda bumve ruhande y'umugabo za sandwi za sa munani za saa sita bigikunda ariko nanje ku murango ndagerageza uko nshoboye kose abiyumvira yuko abakenyezi badashoboye gutoza ikori ni insinga twishiramwo gusa ukuyemwo insinga nta kikorwa na kimwe udakora ngo ushoboye abatanga amatagisi bavuga ko bashima ukuntu bakorana na Josephine Manirambona oya nta kabijyashira mu kweri aratanga igitasi nk'uko leta yakimurungikanye je ndavyakira neza cyane kuko umuntu arinze atogwa mu bandi tumwemera nk'uko nyine yatowe kuko n'abakenyezi batwara basanzwe batwara mu ntwaro turabemera turece batoza amakori kandi ngaha nyaruhinda nta n'umwe turumva yamukengereye nta ngorane ziwe kuva atanguye ngaha mbere aranadusubira n'abahora ngaha n'uwo shoye nk'udupfungo tubiri avuga ati kwera uyu muntu aciye amajyana atatu nta kuntu nomutoza ijana nawe aje kuhiga agashanga komine gitaramuka igizwe n'amazone atatu abatoza amatagisi bagera ku mirongo ibiri n'indwi muri bo abakenyezi kwezi ni babiri basa buraca bugacana yandi mu urukino rw'umupira w'amaguru rurafise uruhara ntangere mu guhuza abantu badasangiye ubwoko mu bushakashatsi bwakozwe n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Celestin banka ngo yasanze abakinyi bose baje mu mahiganwa atandukanye yo mu Burundi kandi bava mu bwoko butandukanye agasigura ko mu butandukane bwabo bose bakina bafise ihangiro rimwe ryo kuronsa intsinzi imigwi bakinamwo ivyo bikanabafasha kurondera gukinira iyindi migwi yo hanze atavye ubwoko bisunze bucana yandi na Jean Marie Vianney Ngendakumana Urwaruka rukina umupira w'amaguru rufise ihangiro ryo gukina kugira ruzogugwe mu migwi yo hanze biri mu vyafashije abakinyi bakina basenyeye ku mugozi umwe badashize imbere ivy'ubwoko baturukamwo bisigurwa n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Celestin Mvutsebanka mu bushakashatsi yagize ku ruhara rw'urukino rw'umupira w'amaguru mu guhuza abantu badasangiye ubwoko hariho ibintu bihamagara cane urwaruka gukina umupira bataravye bya bintu vy'ubwoko na cyane cyane nk'ubu urabona urwaruka ruriko rurakina uravuga ati reka nkine hirya y'ejo nzoshobora kugurwa ngende hanze kandi urabye abarongora imigwi nabo bavuga ati reka dukinishe turabe ko turonka abakinnyi bakomeye cyane bashobora guserukira igihugu kandi dushobora no kwikora ko tukabagurisha ibyo ngo bituma abakinnyi biyumvira kazoza kabo n'ingene bo kwiteza imbere babicishije mu rukino rw'umupira w'amaguru ibyo biratuma mu mitwe y'u urwaruka bakina biyumvira kazoza k'ibyo bagiye kuronka biyumvira kazoza k'ukuntu bagiye kubaho n'ukuntu bashobora gutera imbere mu nkino gusumba uko biyumvira gukina bakeneye ubwoko bwabo mu bushakashatsi bwakozwe n'uwo mwigisha wa kaminuza y'u Burundi ngo yasanze ibyamoko atakibanza bigifise mu migwi nka yose ikina urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi twaragerageje kubica hirya no hino kugira tumenye uruhara nk'amoko ashobora kugira ku mugwi twasanze ubwoko busigaye bifise uruhara rutoyi cyane ku abantu bashobora gucanamwo bivanye n'ubwoko Nibintu ibintu bitoya cyane uravye uh, ibiharuro twerekanye ni bitoya cyane ku rugero aho ibintu by'ubwoko ata na kimwe ubu kibuvuze mu migwi Nubwo biruko ivyo ngo ntibibuza ko hashobora kwibonekeza utugorane tumwe tumwe mu migwi ikina urukino rw'umupira w'amaguru. Ariko ivyo ntibisigura ko ingorane zitashobora kwaduka. Ubushakashatsi nageze muri kije gihe umuntu arashobora kubugira muri 2025 mugabo ugasanga rezeta ntazitoye kumwe. Ariko igihe nabikora vyarerekanye ko uruhara ubwuko busigaye bufise ari rutoyi cane mu migwi. Mu ntumbero yo n'imizi ibibazo vy'amoko ko mu migwi ikina urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi uwo mwigisha wa kaminuza y'u Burundi atera kamo abarongoye imigwi y'umupira w'amaguru mu Burundi kugura abakinyi bashoboye bataravye ubwoko baturukamwo Professeur Celestin Mvutse banka asaba kandi abarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kugwiza inyigisho ku bakinyi zibahimiriza kwijukira kuvavanura n'ivyamoko mu mwuga wabo wo gukina urukino rw'umupira w'amaguru amakuru yo mu makungu makungu naho kuri uwa mbere niho hatangura ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye mu gihugu cya kongo iharanira demokarasi no mu buserukizi bwacu mu burundi no muri tanzania abahungishwa ni hano amakuru twabateguriye agarukiye ni ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine ariko kuba dufatiye mu nzira tubibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize kuwa mirongo itatu myandagaro amakunga arahimbaza umunsi wahariwe abantu babugwa irengero bakagenda amazima yongo mu runani rw'amashyirahamwe mwumvise ko politike y'igihugu igiye gushingira ku ngingo zine zashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe urwaruka rw'imbonerakure amenyesheje ko izo ngingo zine zizoba zihagaze ku bisata bijyanye no gukomeza amahoro n'umutekano guharanira ubutungane kuri bose intwaro ibereye hamwe